Vader, U is ons alles. U is vir ons die begin en die einde. Buiten U het ons niks. U is die een wat daar is vir ons. U is ons vrede. By U is wijsheid en kracht en sterkte. Dankie Heere dat ons die voorig, die uitnemende voorig het. Om U te mag kenen Ons eer die vermoorde vader. Ons sien die naam bo alle name. En ons, ons sê vir die welkom in ons midde. Dankie Heer dat ons welkom kan wees by jy. Dat ons die zekerheid het, dat jy nie vir ons frons nie. Dat jy gee sonder om te verwijt. Dat jy jy self sonder voorbehoud gegeet. Ons aanbid die vermoorde vader in Jesus' naam. Amen. As iemand van ons woord het, luister ons graag. Vrijdag aand was ons by onbeskomd gewees, en toe het hulle so mooi liekie gehad, wat er ons mee geseen het, hulle die liekie sê, van een klein sienkie wat in een huisbak staan, en as hy in die huisbak inkyk, dan kyk hy in al die groot mense sy kniekoppe in. En dan ewerskielik, dan sê hy, papa tel my op, ek wil sien soos papa dit sien. En hy sê toe, dan word een bewende harte, heldhaftige hart en al die berge word soos molsopies. En ek sien julle sommer net dat julle elke situasie en elke berg sal sien soos wat God dit sien. En Petrus de Wet, dis mos die ander wet se een, het een keer 'n storie gehoor toe sê hy, ehm, um, 'n klein seentjie het een keer sonnaskool toe gegaan en die sonnaskoolonderwyser het hom altyd geleer en eendag toe skryf hy 'n liedjie vir die sonnaskoolonderwyser toe sê hy, ehm, um, thank you for giving to the Lord. I had a life that was changed. En ek wil net vir tannie Marita dankie sê vir alles wat sy vir al daai se vier kinders doen. Ek dink sy weet wat se invloed sy op hulle lewe het nie. En ek en Ordon is nog besig met Handelinge en die week toe lees ons in Handelinge 13. Laat dit dan aan julle bekend wees broeders dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle nie deur die wet van Moses regverdig kon word nie. Ek sien julle sommer net met dit want ja, dis net wel. Wow. Kom bly na Jakobus 1, dis waar ons was die afgelope weke. Ons moet dan seker nou klaar kry met Jakobus 1 vandag. Sommige net opsommend. Ons het nou gesien die omslag tussen ou verbond en nieuwe testament. Onthou, ons het gesê die ou verbond, die ou verbond kan ons saamvat in hierdie refrein wat sê, as jy sal ek. God sê, as jy dan sal ek. En die dilemma van die ou verbond was, ons kon het nie recht kry nie. Ons beste werke was nie goed genoeg nie. Ons kon nie aan Godse standaard voldoen nie. So die die sal ek kon nie in plek kom nie, want die as jy was nie daar nie. En daarom het God gesien, dat die rechter gedruk word, en God sê, hy het gerechtigheid aangetrek soos een panser, en die panser was een panser wat gekom het, tegen die macht van duisternis, tegen, tegen sonde, tegen die sonde waarin die mens gedompel is, dier die misdaad van Adam. En so het God sy sien gestuur. En sy sien het die prijs kom betaal, sy sien het die straf kom dra. En nou het God een nieuwe testament vir ons gegee, hy het ons erfgename gemaakt van een nieuwe testament, en die testament kan ons opsom met, ek het, jy kan, ek het het vir jou gedoen, ek het jou geheilig vir verhouding, jy kan ja sê vir op my uitwerking, ek het jou, jou lichaam as tempel gereinig, jy kan my toelaat, my die heilige geest toelaat om in my te kom woon, dis die kostbare boodskap van die nieuwe testament, en nou het ons gesien die omslag, hoe dat Jesus bijvoorbeeld in Matthäus 6 gesê het, So moet jylle bid, laat ons nie in die versoeking kom nie, of lei ons nie in die versoeking nie. En dan kom Jacobus, en Jacobus draai dit om in die Nieuwe Testament, en Jacobus sê, ach dit louter vreegte my broeders, wanneer jylle in versoeking kom, wanneer jylle omring word, wanneer jylle die aanslaaf van die lewe na jylle toe kom, hy sê, wanneer die beproeving van jylle geloofwerk leidsamheid, die leidsamheid moet voor volle verwerking kom. So wat Jacobus eindelijk sê is, nou dat Jezus gekom het, nou dat Godse geest en sy volheid in ons kom woon het, omdat as gevolg van die prijs van Jezus en die feit dat ons om ingenooi het, om toegelaat het in ons, nou is versoeking nie meer vir ons een probleem nie. Nou het ons een gesag oor versoeking, want Paulus skryf vir die Korinties in 1 Korinties 10, 13 het ons gesê, hy sê, God is getrouw wat nie sal toelaat dat ons booskracht versoek word nie. En nou het, moes ons een ding, moes baie mooi raak sien, dit is nie dat God en die duivel nou toukies trek oor, oor versoeking nie dis dat God sê, die kracht in jou is meer as enige versoeking wat kan kom. Daar is geen versoeking groter as die vermoe van Godse geest binnen in jou nie. En as ons dit onthou, sal geen versoeking ons kan grijp nie. Hoekom sal ons soog vir die versoeking? Want ek julle het een stelling gemaakt en gesê, wat is eerste die dief of stel? Die antwoord is die dief is eerste. Want as ek oortuig is, ek is nie een dief nie, sal ek nooit stel nie. Maar om te steel beteken ek het eers tot die oortuiging gekom, ek is een dief. Dit is wat my laat steel. Jy sien, so wie ek is bepaal wat ek doen. En nou is dit so met versoeking ook. As ek besef dat die kracht in my is groter as die versoeking, sal ek vir die versoeking val. As ek bewus is van Godse vermoe in my, kan die versoeking my iets doen. Die Heer is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Hoor jylle? Ons het vanmorgen gesing wat Jeremia sê in Jeremia 15, hy sê, toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. Want die woord was een vreugde en een vrolijkheid van my hart. Want die naam is oor my uitgeroep. Hoekom is Godse woord een vreugde en een vrolijkheid van my hart? Omdat het goeie nies bevat. Die nies dat ek nou bemachtig is, dat ek en jy bemachtig is, om te staan tegen versoeking. En dit is wat oor Jacobus vir ons mooi skryf in vers 13, hy sê, geen versoeking het die mens aangegryp behalwe die menslike nie. Een mens word door sy eie begeerlikheid verlok, en dan nie as die begeerlikheid bevang het, maar het son as die son tot volle verwerking gekom het, bring het die dood voort. So, ons sien dat hierdie versoeking kom altyd in ons omstandighede, kom altyd na die mens toe, na die vlees toe. Die versoeker, en dit moet ons baie mooi uitsorteer, wie is die versoeker? Die versoeker kan nie God wees nie, want die skrif het vir ons gesê, ek het nou vers 12 aangehaal, vers 13 het gesê, Laat niemand as hy versoek word sê dat hy dier God versoek word nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So daar is nie een kans dat God die versoeker is, wat hier in jou kom nie. Goed, so ons het gekyk daarna. Maar toet ons terselde tyd gesê, o, ek laat ek nie dit by sê, onthou nou, as God dit so nodig gehad het om ons te versoek, waarover sou hy ons dan wou versoek? Dit kom ons nou net een rede gehad, wou hy gehad dat ons moet val, of wil hy van ons beter mense maak? Jy sien, om vir ons beter mense te maak, so dit een moosie van wantrouwe wees in wat Jezus gedoen het. Want Jezus het ons volmaak gemaakt. Wat kan jy bijvoeg by die offer van Jezus? Hy het sy leven vir ons ingegee. Hy het omgeruil. Dit wat oor Paulus die uitspraak kan maak en sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer en die Christus leef in my. So, hy sê, daar het een omruiling plaasgevind. Sy leven is nou in my. Wat kan jy beter kruis dit? Wat kan jy verander of wat kan jy verbeter aan die volmaakte stand wat jy in Christus het, op grond van die offer van Jesus. Ons kan nie daan verbeter nie. God weet het. God gee juist acht daarop. So sal het vir God nodig wees om nou van my iets beter te maak, as wat die bloed van Jesus van my gemaakt het, daar is nie een kans nie. So sien julle daar, waar ons nou moet uitmaak in ons eie gemoed, dat die versoeker is die vijand. Goed, aan die ander kant is God, wat ons vader is. Ons het dit vanmorgen besing en gesing dat ons kinders van God genoem kan word. Dis wie ons is. Goed, nou het ons nog een ding gesien. Ons gesien dat in die licht van wat ons sê, dat ons volmaak gemaakt is in Christus, dat jy nie iets daarby kan bijvoeg nie, daar kan niks by jou stand bijgevoeg word nie, jou stand is die stand wat Jezus by sy vader het, dis die stand ek en jy het, so ons kon word die gerechtigheid van God in hom, dis die feit. Maar nou wil ek een stelling daarop maak, en ek wil sê, het jylle al die uitdrukking gehoor, wat ouwens sê, ek het het nie uitgedink nie, ek het het gehoor by iemand. Hulle sê, God het jou lief nesje is. Stem jylle saam om. Dan sê hulle, maar God het jou te lief om jou te los as jy is. Ok, nou wat beteken dit? Beteken dit dan, God wil jou beter maak? Hy kan jou nie beter maak nie. Jy die toppunt bereik, in Jesus Christus jy die toppunt bereik, van wat die mens kan bereik in stand voor God. Maar wat sê die uitdrukking dan, God het jou te lief om jou te los as jy is? Dit sê dat God sê, ek wil jy moet verander word, die vernieuwing van jou denken. Nou dat jou lichaam gestel het te offer, het jy nodig om verander te word. Jy het nodig om te dink soos ek dink, die woord bekering, wat ons so baie herhaal, die woord metanoio in die Grieks, wat beteken om anders te dink, om te dink soos wat God dink, om nie meer te dink, word nie aan die wereld gelijkvormig nie, hoor jy, wat is bekering? Romeine 12, die moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig word nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle denken, word verander, met ander woorde, dink anders, laat toe dat Godse gees jylle denken verander, so dat jylle dink en sien soos God dit dink, die beeld wat jy gebruik het vanmorgen, die nie, om nie meer in die benen en die knieën vast te kykie, want om te sê, tel my op, ek wil sien soos jy sien, om by God te kom en sê, Heere, laat my sien soos wat u sien. Wat ons gesê het, ons gesê, as ek kan sien wat die gesag van God in my is, as ek kan sien wat die rol is van Godse gees in my, sal ek nie soog vir die versoeking nie. Dat is nie kans nie. Goed, so, ons sien dus, dat God ons nie nou los nie, want dis waar oor uh, eh, vers 2 van, van Jacobus gesê het, die beproeving van julle geloofwerkleidsamheid, nee, die beproeving is wanneer ons hierdie teenstand kom en ons trek Godse woord in die proces in. Omdat jy, hoe Jesus dit gedoen, Jesus het die vir ons die voorbeeld gestel, het elke keer gesê, as die vijand om versoek sê, daar staan geskrywe. Totdat die, die vijand uh, eh, daar staan geskrywe vir hom gooi, want dit is hoe die duivel werk, nie? Hy sal na jou toekom met die daar staan geskrywe. En dit is ongeveer al die misleiding wat daar in die godsdienstwereld vandag vir 2000 jaar geheers het, kom uit daar staan geskrywe. En die rede waarover die mensdom daarvoor geval het, is dat die mensdom nie geweet het, daar staan ook geskrywe nie. So is nie net genoeg om te weet, daar staan geskrywe nie, ek moet weet, daar staan ook geskrywe. So, dit is Godse hart vir ons, dat hy ons sal lei in die volle waarheid, en Jezus die die stelling gemaakt in die jode wat om gegloed, hy het gesê, as jylle my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En as jylle die waarheid ken, en die waarheid, jylle vry maak. So ons het waarheid nodig om ons vry te maak. Maar nou kom hy verder, dan sê hy die volgende stap, ek herhaal nou net so paar goed om net by mekaar te vat. Hy sê, as iemand weisheid kortkom, laat hom het van God bid. Nou die woord bid daar is die woord een eh, aanspraak vir iets wat wettiglik myn is. So God het klaar om self. Hy het sy sien gegee. 1 Korinthus 1,24 sê hier ding, hy sê, Christus het vir ons geword, Jesus Christus het vir ons geword, die kracht en die weisheid van God. En God het hom vir ons gegee. Hy het sy sien vir ons gegee so hy het vir ons die wijsheid gegee. So as Jacobus nou sê, as iemand wijsheid kort kom, laat dit van God bid, dan sê hy eindelijk daarmee, maak aanspraak op dit wat God jou reeds gegee het. Neem dit eenvoudig in besit. Maar, om op iets wat God gee aanspraak te maak, het ek geloof nodig. Geloof is die hand van my hart, het ons gesê. Geloof is die vermoe om van God in ontvangst te neem, wat hy vir my gegeet. Ons het die stelling gemaakt, sê, God gaan nie weer iets vir my gee, nie, hy het klaar gedoen. Dit is eindelijk in my rekening inbetaal, ek moet het net gaan opvra. Ek moet het net onttrek. Daarom is die woord vervra of verbid in die Nieuwe Testamentiese context, is die woord ITO wat beteken a demand for something deal. So daarvoor het ek geloof nodig. Ek moet oortuig wees, dit is myne. Ek moet oortuig kan wees, dat, dat het in my rekening inbetaal is. En waar kom oortuiging vandaan? Wat is geloof? Geloof bestuig jou vervra in die Grieks is om oortuig te wees. Waar kom oortuiging vandaan? Dit kom van die gehoor. En gehoor van die woord. Reg. So sien julle. So wat baie belangrijk is, is dat, dat ek ingestel is. Hy sê, as julle my volg, as julle in my woord bly, dis die wijze waar ons om volg, as ons in sy woord bly, dan is ons sy volgelinge, sy disciples. Hy sê, en dan sal ons vind, dat die waarheid, luister mooi, hierdie is het ding wat ons beleef in ons geestelike wandel. God maak vir ons een belofte. Dan sit hy nie een ding daar neer en sê, goed, vat om nie. Hy het om inbetaal vir ons. Ons sien dit baie, hoor ons dit, ons sien dit nie, ons voel dit nie. Maar hy sê dit vir ons, want die geloof, die oortuiging kom dier die gehoor. Hoor hele waar oor ons aan om goed herhaal. Ons het nodig om het weet te hoor, en nog te hoor, totdat, totdat ons oortuig is totdat dit so vast in ons gemoed, jy moet onthou, vir 2000 jaar, is die duivel bezig, om van God ons agressor te maak. Vir 2000 jaar, het die duivel dier die prediking, gesê, God is die een wat dood maak, God is die een wat siek maak, God is die een wat tragedies bring, God is die een wat straf, God is die een wat die goeders doen. In ons dag vandag, in die Nieuwe Testament, nadat Jesus die straf wat vir ons die vrede aanbring, op hom geneem het, nadat hy ons siektes in sy lichaam gedra het. En jy sien, dit is oor 2000 jaar soveel keer herhaal, in my en jou lewe, ons leef nou nog die 2000 jaar nie, maar my en jou lewe, Ronnie, jy weet, as ek nou kyk na, na syke jong mens soos jy en Rosa, jy weet, as ek na syke mense kyk, dan sê ek, hoeveel keer is dit in ons levens herhaal, herhaal, herhaal, dit het een denkwijse geword, dit is goeders wat ons bedink, wat ons beleef, wat ons nie bewustelik beleef nie, dit het in ons onderbewuste gevestig. En besef jy die groot uitdaging, is om dit wat in my onderbewuste gevestig is, uit te haal, en dit om te kan draai. Ons gaan nou daarna kyk. So jy sien, wat die vijand wil doen, die vijand wil ons in dubbelhartigheid hou, want nou, nou skryf Jacobus vir ons, hy sê, maar hy moet in die geloof bid, Hy sê, want een dubbelhartige man, iemand wat twyfel is, soos een golf van die see wat die inweer geslinger word, hy moet nie dink dat iets van God sal ontvang nie. Maar ander woord, hy sê, as hy ons in dubbelhartigheid kan kry, want wat is dubbelhartigheid? Ons laatst keer geskryf op die boord, dat ons geloof het, ons het ongeloof, en tis nie tweele twyfel. Geloof is om oortuig te wees. Ongeloof, is baie keer nie om nie oortuig te wees nie. Ongeloof, is om te vrees, om te vrees, Denk ek mooi. Hoekom sê ek ongeloof is vrees? Omdat vrees glo die negatieve. My antwoord, ek is of oortuig van Godse lig. Ek is of oortuig van Godse hart vir my. Hoor wat sê Jacobus. Jacobus sê daar in vers 16, kyk daar, ja, jylle is daar, jylle is by my moos Jacobus 1. Kijk ja, wat sê hy by vers 16, hy sê, moet nie dwaal nie, Hy sê, wat sou dit wees om te dwaal? Hoekom sal Jacobus hier sê, moenie dwaal nie? Hoekom is eh, Jacobus hier aan die gang oor dwaal? Ek kyk waarna verwijs hy. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefdes broeders. Elke goeie gif, in elke volmaakte, vers 17, elke goeie gif, in elke volmaakte gave, daal van boaf neer van die vader van die lichte. Hy sê, weet jy wat laat jou dwaal? Weet jy wat laat jou twyfel? Wat laat jou hink op twee gedagtes? As jy in die strik val, dat goed wat nie goeie gif in een volmaakte gave is, van God afkom nie. Kijk mooi hoe kies Jacobus sy woorde, hy sê, elke goeie gif en elke volmaakte gave, daal van boven neer. Nou, ek vir jou sê, as Jacobus dit sê, wat sê hy dan vir ons? Een slechte ding wat na my toe kom, een tragedie, een siekte, een elende, een gebrek, is dit een goeie gif en een volmaakte gave? Kom, as jylle dan het wat sleg is, weet om die beste vir jylle kinders te gee, hoeveel te meer my vader wat in die hemel is, Jesus maak het so prakties. Kan ons aan enige twyfel hee? Maar jy sien, die vijand, die vijand het geweet, as hy ons kan laat hink op twee gedagtes, as hy ons in, if he can get us in two minds, want dis wat hy woord beteken, een dubbelhartige man, een doep psychos, doep is twee, Sigos, soeg hy, is my siel. Dis twee gedagtes, om te hink op twee gedagtes. Hy sê, een man wat hink op twee gedagtes. My ander woorde, aan die ene kant, is daar die goeie, die welgevallig en die volmaakte wil. Aan die ander kant, daar die slechte kant. Want daar jongens het die beeld gebruik van Deuteronomium 28. God kom, oud testamenties, onder die ou verbond. Hy sê, as jy, dan sal ek. As jy sorgvullig hou alles wat ek jou beveel, sal ek gestel bo al die nasies. Maar as jy dit nie doen nie, gaan hierdie vloek oor jou kom, oor jy. Sien jy die twee kante? En dit is hoe die oud testament die mens geleef het, of die ou verbond mens geleef het. Hy het geweet, God bedoel die goeie, hy het genoeg gehoor, hy het dier die profetiese woord, vir 1500 jaar van dat die wet in die profete gekom het, hy dier die profetiese woord gehoor, wat Godse hart vir hom. Maar hy het ook gehoor, wat is die gevolge, van die oortreding van die wet. Wat is die gevolge, as ek aan die standaard nie voldoen nie? En daar was hierdie mens in vrees. Hoor jy wat het Zachariah gesê? Hy het gesê, Heere, dat ons u, Zachariah, Johannes die doperse pa, Lukas 1, 73, 74, hy sê, dat ons u sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid. Nou dat ons verlos is van die vijand, u sonder vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die dag van ons leven. Die geweldige inhoud daarvan, van hierdie profesie, hy sê, sonder vrees, wat is vrees? Vrees geloof in die negatieve. Vrees het gesê, hier kom straf. Vrees sê, ek het dit nie gemaakt nie, wat is die resultaat? Hoor jy wat is vrees? Nou dit is die ander woord vir ongeloof. Terwyl geloof sê, Jezus het dit vir my gemaakt, prijs die Heere. Ek is vry. Huh? As jylle my woord bly, wat sê my woord? Kom ons bykie, as jylle in my woord bly, kom ons maak het praktisch. Want nou jylle 2 Korinthus 5 vers 17 het gesê, dit is alles goed wie jylle ken, ek sê niks niets vir jylle vanmorgen. Het gesê, daarom as iemand in Christus is sy nieuwe skepping. Maar net voor dit het hy gesê, God sien niemand meer na die vlees nie, hoekom nie? Omdat een van allemaal gesterf het, sê hy voor dit. Omdat een van allemaal gesterf het, sien God niemand meer na die vlees nie. Want as iemand in Christus is, omdat ons ingesluid was in Christus, sien God ons nie na die vlees nie. Hy sien ons na sy sien. So wat doen hy? God sê, ek sien nieuwe skepsels. Nou luister mooi. As ek in Christus is, as ek in Christus is, dan beteken dit mos, ek bly in die woord wat vlees geword het. As jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En ek is die woord wat vlees geword het. En nou het ek jylle binnen in my ingesluid, in die kruis. En ek en jy, as een, vir allemaal gesterf het, allemaal gesterwe, so ek en jy het ook aan die kruis gehang. Ek en jy het ook die straf van die hel gesmak. En nou kan Paulus die uitroep maak in Colossense 2, hy sê, jylle wat dood was die die misdaad en onbesneedheid van jylle vlees, het hy nou saam met hom levend gemaakt, dierie, hoe het hy levend geword, dierie opstanding. Ons het saam met hom opgestaan in een nieuwe leven. En nou sê hy, as ons in Christus bly, as ons in die woord bly, dan ken ons die waarheid, wat er waarheid. Die waarheid van die woord. Wat is die waarheid van die woord? Dat hy gekom het en sonde geword het met myne, so dat ek kon word die gerechtigheid van God in hom. Hy sê, en as ons daan bly, sal die waarheid ons vrymaak waarvan? Vrymaak van ons oudenke. Vrymaak van die vrees. Dat ons, verlos van ons vijand, vrymaak jy sonder vrees kan dien. In heiligheid en gerechtigheid, al die daal van ons leven, hoor jy wat sê Sagaria? Sien jy, dit maak ons los van die vrees. Nou is daar nie meer vrees nie. Nou kan jy nou verstaan, hoekom sê Jacobus, ach, dit louter vreegte my broeders, wanneer die teenstand kom, wanneer die aanslaat in jou kom. Ach, dit louter vreegte, want ek leef nie meer in vrees nie. Die Heere is vir my, en ek sal nie vrees nie. Wat kan een mens my doen? Sien wat my leven verander. Sien wat is bezig om met my te gebeur. Nou sê, as dit met jou gebeur, nou wat ek so pas gedoen, ek het so pas gesê, die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie, wat sal die mens my doen, waar staan dit, daar staan geskrywe, die Heere is vir my, Hebrews 13,5, hy sê, hoor jy nou, nou kom die woord, nou kom die daar staan geskrywe, so, jy sien, ek hoef hier te sê, daar staan geskrywe, ek sê som wat geskrywe is, ek hoef hier te sê, dit staan geskrywe, want ek weet is geskrywe, want is nie meer geskrywe, op kliptafels nie, die profesie het waar geword, God het gesê, dit is die verbond wat ek na die dag sal maak met die huis van Judah en Israel. Ek sal my wette in hulle hart gee en dit in hulle verstand inskrywe. En hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die Heere nie, want elke sal my ken klein groot onder hulle. Hoor wat sê, hy sê, dit is in ons hart geskrywe. So jy sê nou, hoef ek nie meer te sê, daar staan geskrywe nie. Ek kan nou sê, hier staan geskrywe. Ek hoef nie eers meer te sê, hier staan geskrywe nie. Ek kan net sê, die Heere is vir my en ek sal nie vrees nie. God het my nie geest van vreesachtigheid nie, maar een van kracht en liefde en gezonde verstand. God my die geest gegeen om weer te vrees nie, maar een van Amnion kinders die week roep, Abba Vader, kan jy hoor, hoe staan die woord tou, om te kom, nou hoor wat sy, hy sê, na by jou, is die woord wat vlees geword het, in jou mond, en in jou hart, sê, dis die woord, wat ons verkondig, prijs die heren, alright, nou, vandag, wil ons bykie kyk, na daders van die woord. Ons gesê, ons gaan praat oor daders van die woord. Nou, kyk nou mooi, nou kom hy in vers 19. Hy sê, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, starig om te praat, starig om toornig te word, want die toorn van een man werk nie die gerechtigheid voor God nie. Nou kom ons begin by die begin, hy sê, so moet elke mens gauw wees om te hoor, hoekom? Hoekom sê Jacobus, ons moet gauw wees om te hoor? Kom, dis nie rocket science nie. Hoekom moet ons gauw wees om te hoor? Want ons het geloof nodig. <laughs> Onthou, hoeveel beloftes daar ook al is in hom, is ja en amen. God wil allerlei beloftes waar maak, maar ons moet dit in geloof ontvang. Ons moet aanspraak daarop maak dier geloof, sonder om te twyfel. So ons kan nou nie meer vrees nie, ons kan ook nie meer in twee eh, gedagtes sit en sê, Wil God of wil hy nie? Ons weet nou God wil. Ons weet God wil nie, hy het. Hy het sy wil en hy het gemaakt. So dit is nou afgehandel by God. En nou, nou om dit te heen, maar nou hoor wat sy, hy sê die geloof, die oortuiging, kom dier die gehoor. Nou sê hy, ons moet gauw wees om te hoor. Hoekom sê hy, ons moet gauw wees om te hoor en starig om te praat? Want as ek praat, hoor ek nie. Behalwe, wacht bykie, Hoor wat dit Salomo het gesê. Salomo het gesê, dood en lewe lê in die mag van die tong en hy wat die tong gebruik sal die vrug daarvan pluk. Reg? Behalwe as wat ek praat is wat ek moet hoor. Want Petrus skryf, hy sê as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. Ah, maar jy sien, as ek dan spreek, dan word by praat, word hy hoor. Want dan hoor ek, dan wat ek praat, is wat ek hoor, wat ek moet hoor as ek praat wat ek moet hoor, is jylle nou buit my, het jy nou die grap gevang. As ek praat wat ek moet hoor, dan word my praat te hoor. Dan wil ek amper sê, is het dubbel hoor. Dink bykie mooi. As jy daar sit, kom ek vat nou die verskil tussen ons vanmorgen. Ek staan hier en ek praat. Ek so, ek praat nou eindelijk te myself, want ek moet nou nie praat nie, ek moet nou hoor. Recht, goed. Maar wat hoor ek? Ek hoor wat ek praat. En jy hoor ook wat ek praat. Maar ek wil jou dit sê, teen die tyd wat ek hoor wat ek praat, ek het tweemaal gehoor. Want ek het dit gehoor, dan praat ek dit, want hy die oorvoet van die hart spreek die mond. Sê jy, wat is my voorsprong? Ek het een groot voorsprong op julle. Want ek het gehoor en nou praat ek. En ek hoor dit nou die tweede keer. Jy weet, om Peri Leroet my vertel, van een oud het een dag vir hom gesê, na hy ergens opgetreed, toe sê sê, ja, ek het al hierdie preek gehoor. Toe sê, jy is gelukkig, as ander ons wat het nog een keer gehoor het nie maar jy sien, wat ons nodig het, is om te hoor, en aan te hoor, en as ek anhou hoor, luk mooi daar hoor, as ek anhou hoor, gaan die oortuiging vestig, en wie wat gaan met jou gebeur? Jy gaan nie achterkom, luister mooi, jy gaan nie achterkom, hoe jy onder die invloed van die woord kom nie. Het jy al gesien een ou wat, een probleem het met drank, met alcohol misbruik, hy kom nie achter dat hy een alkoolis word nie. Hy dink hy is oké, okay, hy dink hy het beheer. Maar lang voor hy besef, hy is uitbeheerheid, is hy uitbeheerheid. Maar nou sê Paulus vir ons, hy gebruik hierdie voorbeeld, hy sê, moet nie dronk word van wijn nie, moet nie drank beheer oor jou geen, moet nie alcohol beheer oor jou geen nie. Hy sê, word dronk, kom onder die invloed, word vervul met Godse gees. <laughs> Haha, so sien jy wat gebeur. Jesus sê, my woord is geest en lewe, nou kom sy woord, en ons hoor die woord, hoor die woord, hoor die woord, dis wat oor sier is, dis wat oor die Hebraeus skryver vir ons sê, moet die onderlinge by eenkomst versuim nie. Hoor jy? So, nou hoor ons hierdie woord, Paulus sê vir Timotheus, jy moet jou voet met woorde van die geloof, nou hoor ons hierdie positief woord, ons hoor die woord, en ons ontvang die woord, ons hoor die woord, en ons vang die woord, aanvankelijk hoor ons het net hier, ons hoor het net intellectueel, ons hoor Afrikaans, maar stelselmatig, as ons met ergens, met, met waarheid luister, en dis wat hier moet gebeur, mense, luister mooi, jy kan sondag na sondag, en luister, dit gebeur hier, hoor, jy kan sondag na sondag hier kom sit, en hoor, sonder om iets te ontvang. Die grootste tragedie van kerk, is dat mense, hulle leven lang kerkbanke warm sit, en nooit hoor nie. Wie hoekom? Wie hoekom? Wie hoekom? daar is die sagmoedigheid nie. Gaan nou veel verduidelik. Kom ons kyk. Kom ons kyk, wat sê hy? Hy sê, ja, maar ek is nou nog nie daar nie, dat ek eerst klaar maak. Hy sê, gauw wees om te hoor, ons het nou die hoor nie. Starig om te praat, nou goed, ons verstaan nou die praat nie. Hy sê, en starig om toornig te word, want die toorn van een man bewerkt nie die gerechtigheid vir God nie. Hy sê, starig om toornig te word, ons het verlede week gesê, om kwaad te word, is een vorm van emosie. Is een vorm van emosie. En denk bykie mooi, wat maak emosie? Hoe beleef jy emosie? Henda is daar in Kroatië. Sy sê vir my, sy sê, ek is emotioneel van die mooi. Sy sê, dit is so ongelooflik mooi. Sy sê, dit raak my aan. Nou kyk nou mooi, wat maak emosie? Emosie gooi my in een van twee kante toe. Emotie vul my met ekstase en eerlijkheid en blijdskap, reg? Dit vul my met liefde, dis wauw. Of, emotie vul my in die ander kant toe. Dit maak my kwaad, dit maak my agressief, dit maak my ongelukkig, dit maak my bang, hoor jy? So, emotie gooi my in een van twee kante toe. Right. Nou praat Jacobus van die negatieve emotie. Hy sê, wees starig om kwaad te word. Wees starig om toe te laat dat jou emosie na die verkeerde kant toe gaan. Nou kyk nou mooi wat gebeur. Jy al gesien een ou, ach ek wil nou nie die story weer vertel nie, maar jy weet een ou wat nou onder die invloed van drank kom. Hulle sê ons, hy gaan dier syke stappen, hy word eers een leeuw, en dan word hy een nar, jy weet, syke goed is nie. Right. Nou kyk mooi, hier is een emosie wat begin inskop hier. En kyk nou mooi wat gebeur met ons, as ons onder die invloed van Godse woord kom, dan kan dit nie anders nie, ons is emotionele weesens, kan dit nie anders as dat die woord ons in ons hart gryp en ons in een emotie, in een, ons emotie in actie bring nie. Maar nou kyk nou, ons kan dit uitbuit. En dit word baie keer door prediking en predikers uitgebuit, om, jy weet, ek kan die story so mooi vertel, dat ek jou emotie so opwek, dat ek, jou allemaal, dat ek jylle allemaal in tranen het, en sê, oeh, dit was een wonderlijke dienst, ons allemaal geil. Right. Nou, wie wat, dit is een kortstondige oomlik van plesier, maar wie wat, dit gaan jou nie dra buiten, dit gaan dinsdag nie meer werk nie. So wat jy nodig het, is woord. En wat ek wil, wat, wat my groot hart is vir jou, is om hierdie woord te vat, hierdie woord te gaan oordink, soos Maria dit oordink het. En dit gaan bewaar in jou hart, so die emosie jou kan vat dinsdag. Dinsdag, skop emosie in maar dan is die emosie van die ervaring van Godse woord wat binnen jou opstand tussen jou en om. Dis die emosie wat tel. Nie die wat ek wat by jou opgewek het nie. Goed, maar kom ons kyk nou, Jacobus praat hier van een ander emosie. Hy praat van die negatieve emosie. Hy sê, wees starig om kwaad te word, starig om toerig te word. Hy sê, want die toren van een man bewerk nie die gerechtigheid vir God nie. Wacht bykie, wat is die gerechtigheid? Die gerechtigheid is wie Jezus is wie hy was, voordat hy sonde geword het, en wat hy ons toegemaak het. Die gerechtigheid voor God sê, dat die prijs wat Jesus betaal het, die prijs wat Jesus betaal het, volledig een. Nou wil ek jou terugvat in die bergpredikase toe, kan jy onthou dat Jesus gesê het, jy het gehoor dat vir die mense van die oudheid gesê is, jy mag jy doodslaan nie, maar ek sê vir jy, as jy vir jou broeder sonder rede kwaad is, Of as jy een uitspraak maak en sê jou dwaas, moet jy verantwoording doen in die helse vier. Dis ou verbond. Dis toe die vrees nog gewerk het, vrees vir straf. As jy vir ou sê jou dwaas, helse vier vir jou, sê vir my, wie van julle is buiten die vier vanmorgen? Wie van ons staan buiten die helse vier, as die woord nog geldig is? Wie van ons het nog nooit gesê jou dwaas nie? Ons het een sterker woord gebruik as dwaas. Dwaas maar het geld net soos dwaas. Reg? Goed, maar hoor nou wat sê hy, hy sê, maar nou het Jesus gekom, dan kom Jesus en Jesus sê hierdie prachtig en hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hee. Nou, hoe kan ons ons vijand lief hee? Die antwoord is, ons kan nie ons vijanden lief hee nie. Kom aan, ons kan nie ons vijanden lief hee nie. Het jy jou vijand lief? Kom aan, ons het hulle nie lief nie. Haha, ok, dis wie ons is, ons kan nie, maar hy het. So as hy sê, jylle moet jylle vijanden lief hee, onthoud is nou nog onder die ouwe verbond, hy het nog instructies gegeen. Nou sê hy, jylle kan jylle vijanden lief hee, as ons die ding deertrek, sê ons, hy het gesê, as jy jou vijanden lief het, sal ek jou lief hee. As jy vergewe, sal ek jou vergewe. Maar nou nieuwe testament sê hy, ek het jou vergewe, jy kan jou vijanden vergewe. Ek het hulle lief, jy kan ook lief hee. Hoe kan ek en jy hulle lief hee? Ons kan net lief hee, as ons terugstaan en Godse liefde in ons toelaat om hulle lief te hee. Hoor jy? Nou hoor wat sê die volgende vers. Hy sê, daarom, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. O, oh, stop eerst daar. Doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Wat het gerechtigheid gedoen? Wat het God gedoen in die kruis? hy het met sy offer, Hebreus 9:26. Hy het met sy offer die sonde weggedoen. Wat beteken dit? As God sê ek het die sonde weggedoen. As God sê ek het dit so weggedoen dat ek aan die sondes en oortredinge nooit weer dink nie. Wat het gebeur daar? God het afstand gedoen van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. God het gesê ek maak 'n afstand tussen die mag van duisternis, tussen die oortredinge en ongerechtighede en die misdade, die smarte, die straf, die, die siekte. Ek doen afstand van, luister man, doen afstand, sê, krij afstand tussen jou en dit. Hy sê, van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. En nou sê, en ontvang met sagmoedigheid. Nou ons woord sê met, die woordkie met kan ook inwees, in sagmoedigheid. Die ingeplante woord, wat in staat is om jylle siele te red, wacht bykie mooi. Wat is die ingeplante woord nou? die ingeplante woord, die woord wat hy daar gebruik in die Grieks, is die woord emfutos. En emfutos beteken die woord wat hy bebroei het. Julle ken die story van die saaikie wat ons in die watte gesit het, vir liggat in vochtigheid, klam wattiekie, in die vensterbank van die kombuis waar die son op hom skyn, en dan swel hy op, en dan maak hy wortelkie in die blaarkie nie, onder julle. En daar is slaapplant, het laantkie. Nou, emfutos, emfutos, is een bebroeide woord. Hoeveel keer het jy al hier kom sit? Hoeveel keer het jy al vir my kom sê vanmorgen? Kijk net wat het die Heere my die week gewys. Kijk net die bevestiging. Hoeveel keer jy hier gesit en hoendervleis gekry, as jy sê my, hierdie is dit wat in my hart brand. Wie wat is dit? Dit is die emfoetos woord. Hy sê ontvang met sagmoedigheid, of in sagmoedigheid, hierdie woord, dat ek in hierdie situasie al klaar vir jou bebroed, God sê, ek het die toekomst gesien. Ek weet jy dat hierdie woord nodig. Ek het het so lang vir jou in wat ek hier in die venster gaan sit. Ek bedink dit, ek droom dit vir jou. En my hart is om dit mooi aan jou hart neer te sit, maar jylle weet self. As jy so saak, as jy een milliepit vat, wat so ontkiem het, sy blaarkie en sy wortelkie, en jy gooi hom in een planter, en jy krrr, wie wat gaan gebeur met hom? Hy is gone. So wat doen God met hom? hy soek een saadbed, wat hy dit letterlijk met sy vinger kan insit. En die saadbed, sagmoedigheid. En die jylle die saaier, het gesê, daar is vier plekke, het kan op die grond val, op die pad val, dan pak jy vols het op. Of kan op die rotse val, en ontkiem het, maar dan gaan het tot niet. Of kan die doorings val, en dan verstik dit. Hy sê, maar, die wat in die goeie grond geval het, nou hierdie goeie grond, beskryf Jacobus vir ons. Hy sê, is een sagmoedig hart. Een sagmoedig hart om met sagmoedigheid te ontvang. Maar wacht bykie, nou sê jy daar vir my elke sondag, ja, maak dit prakties. Sê ek nou, ek probeer so hard om het prakties te kry. Maar luister, kos, maak het prakties. Hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Wat betekent dit vir jou? Rikert het gister ochend by die ontbijt, het hy die vraag gevraag. Hy het gesê, as jy aan jy jouself dink, nou moet jy baie eerlijk wees, ek wil hierdie ding met julle doen, dus ek ploeg nou met Rikert sy kalers, maar wat sê Rikert, hy sê, as jy dink aan jou probleme, en jy verweider twee goeders, selfsig en trots, jy snu selfsig en trots uit, jy maak het by mekaar, jy gooi dit weg, hoeveel van jou probleme is oor, Ek wil nie, jy moet nou eerlijk wees met jyself, wil, ons maak het nou praktisch, jy moet nou toepas op jyself vanmorgen. As jy selfsig en trots uit jou leven uit verweider, hoeveel van jou probleme is oor? Wie was nie daar nie? Ben, hoeveel van jou probleme is oor? As jy bitter min. Hein, wat van jou? Hoeveel van jou probleme is oor, as jy selfsig en trots wegvat? allemaal weg. Maar, ja, jy sien, so kan ons aangaan, kan dier die plek loop vanmorgen. Hoeveel van jou probleme is oor, as jy selfs gaan trots wegvoed? So sien jylle wat gebeur met ons. Nou sê Jacobus, hy sê, daarom doen afstand, God het afstand gedoen. As jylle in my woord bly, jylle my disciples. So om in sy woord te bly, beteken om afstand te doen, is wat hy afstand gedoen het. So wat beteken het vanmorgen vir my? Dit beteken vir my vanmorgen, dat as ons na die veiligheid en oorvloed van boosheid kyk, is daar twee kolomme. Die een kolom sy opskrif is ek. Die ander kolom sy opskrif is ander. Nou goed, kom ons begin by ek. <laughs> Daarom doen afstand van alle, van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Stem jylle saam, dat trots en selfsig is veiligheid en oorvloed van boosheid. Hoor wat sê Jacobus, die selle Jacobus, as jylle een blad sê omblaai, sê Jacobus die volgende, hy sê, by vers 13 van hoofdstuk 3, hy sê, wie is wijs en verstandig onder jylle, laat hom uit sy goeie levenswandel sy werke in sigmoedige wijsheid betoon. Maar as jylle bittere afguns en selfsig in jylle hart het, moet nie roemen licht in die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards natuurlik duivels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Alright. So, kyk nou mooi. Ons is besig om om hierdie ding in praktyk te doen. Hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Hoekom wil ons afstand doen? Ons het nodig om afstand te doen want daardie goed maak die saadbed vir die bebroeide woord, vir die emfoetos woord, wat in staat is om ons denken gezond te maak. Dit vat het weg. Met ander woorde, dan het ek die saadbed, die kan ek die woord ontvang nie. Dan vernietig ek die saad, wat God vir my bebroeid het. En hoeveel keer kom sit ek hier, met een gesintheid, met een gesintheid van bitterheid. Hoor mooi. Ek kan inkom hier, ek kan kom sit hier op een sondagochtend, met een gesintheid van bitterheid in my hart. En wie wat bring dit? afguns en gemene dade. En ek bring afguns en gemene dade binnen in hierdie plek van aanbidding in, omdat ek nie sagmoedigheid het nie, hoekom nie? Omdat ek nie afstand gedoen het van alle veiligheid en oorvloed van boosheid nie. So nou moet ek my eie hart onderzoek, en jy dit so pas gedoen. Jy het die toets gedoen en gesê, as ek selfsig en trots uit my leven uit verweider, as ek dit so kon doen, waar is my probleme? hoeveel van my, wat er presentatie van my probleem is weg, as ek selfsig en trots uit my leven uithaal. Hy sê, doen afstand daarvan. Goed, so dis waar ek begin. Ek sê, ek kanseleer dit. Nou is daar een belangrike ding wat ons moet onthou. Dit is, ek kan nie iets in my leven herstel, as ek nie kan herken nie. As iemand een alkoholis is, en hy leef in ontkenning, kan jy my help nie. Die ontkenning maak, hy het maar sê probleem nie, so hy het nie help nodig nie. Maar die erkenning, dis net soos met sonde. Jy sien ons besef, God het die sonde weggedoen, maar as ek nie by een besefpunt kan kom, by een erkenningspunt kan kom en sê, as dit nie vir die kruis was nie, was ek nog om my sonde. As nie was dat Jezus opgestaan het uit die doodheid nie, nadat hy die prijs vir my betaald nie, was ek nog om my sonde. As ek nie by die besef kan kom nie, gaan ek nooit verlos word daarvan nie gaan ek in my denken nog steeds in die macht van duisternis bly. En so baie mense is, na die kruis, nog steeds in hulle denken in die macht van duisternis. Met ander woord, hierdie belofte, dat hulle uitgebring is, oorgebring is in die koninkrijk van die Seen van Godse liefde, het nog nooit by hulle ingeskop nie. Hulle bevind hulle self nog steeds in die macht van duisternis. Wat hou hulle daar? Selfsig en trots. Jy sien, het is so makkelijk om die fout te sien, by die ander. Wat het Jesus sê? Hy sê, hoekom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou oog merk jy nie op nie? Hy sê, haal eerst die balk uit jou oog uit, dat jy goed kan sien my splinter uit al. Hy sê, nou wat is die geheim? Die geheim is hier, om by die balk uit te kom. Hy sê, ons kan so sonde vry raak. Ons kan so sonde vry raak, dat ons nie sien, dat ons een adder in ons boezem vast is nie. En nou sê hy, daarom doen afstand van alle veiligheid. So nou wil ek jou iets vraag. Veiligheid en oorvloed van boosheid is my ander woorde alles wat nie nie waar en eerbaar en rein lieflik en loflik is nie in jou leven. En as ons met hom klaar is, dan gaan ons na hierdie een toe. Wat is alle veiligheid en oorvloed van boosheid in ander? Dit is wat ander aan my gedoen het. Is dit so? Wie sit hier wat sê, niemand het my nog ooit kwaad gedoen nie. Niemand het my nog ingeloop nie. Niemand het my nog slecht gesê, niemand het nog ooit van my geskinder nie. Niemand het my nog ooit seer gemaakt nie. Dit is maar soos deel, hy sê achter louter vreugde, waar ons begin het. So wat sê hy? Hy sê, as ek, kyk mooi wat sê die skrif, doen afstand van alle. Alle beteken myne, en joune. So nou het ons nodig om een praktische toets vanmorgen te doen, en dit is te sê, goed, dit beteken dat ons vergifnis kan bedien vanmorgen. Ek kan, ek kan God toelaat om sy vergifnis aan my te bedien. God sê, ek het jou vergewe. Ek het jou vergewe. Ek onthou die man en die vrou wat op die bank gesit het by my, toe ek vir hierdie beeld teken en hulle so kwaad van mekaar, hulle wil sky, hulle wil sky, En, en die man sê, ek sal dit vat, toe hy dit sien, en die vrou ook. Ek sê, man, nou is daar een fijn druk in die contract. En dit sê, die dag toe die Heere daar vir die een gehang het, hy vir die ander gehang. So die dag toe die Heere daar vir my gehang het, het hy daar gehang vir die ou, ten oor wie ek met die klip om my hart loop. Nou wil ek jou een kans geef vanmorgen. Wil jy nie vanmorgen op hierdie oomlik nou bewustelike besluit neem en sê, Heere, as dit is wat Jacobus vir my sê, as dit die raad is wat Jacobus vir my wil gee vanmorgen, wil ek het volg. Ek wil my hart leeg maak. Ek sê, Heere, ek, ek kies om te vergewe. Ek wil afstand kry van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Ek wil die ou, tegen oor wie ek een wrok in my hart dra, ek wil om vergewe. Jy het om vergewe, ek wil om vergewe. Ek besluit om om te vergewe. Nou luister mooi, ek weet, jy voel nie om om te vergewe nie. Ek weet, jy voel nie daarna nie. Maar God weet dit ook. Maar God vraag nie of jy so voel nie. Hy vraag, sal jy dit doen? Jy sien, liefde is bereid om het te doen. Jylle ken die story van die mens, jy weet, dat een man, sy getrouwd is, dan word hy een mens, want sy vrou sê, denk jy nie, een mens moet gat in hy muur boor om die ding daar op te hang nie. Hmm? En dan voel ek nie om dit te doen nie. Maar liefde laat my dit doen. Jy sien, vergifnis is nie iets wat ek wil doen nie. Is iets wat ek kies om te doen. Hier binnen my soek ek vergelding. Ek soek vergelding. Maar wat ons net al nou gesê van die liefde? Jy sien, ek kan nie lief heen nie. Ek kan nie my vijand lief heen nie. Maar God in my het om lief. So al wat ek moet doen is, ek moet trots uit die pad uitkry. Ek moet ek uit die pad uitkry, want sien, ek is trots. As ek uit die pad uitstaan, dan kan Godse liefde dier my, my vijand lief heen. Sien hoe waar makkelijk word het. So nou, nou kom ek by besluit vanmorgen, dis wat ek jou wil lewe, dat jy nie sal uitstap vanmorgen, voor jy dit gedoen, om te sê, jyre, ek kies om te vergewe. Ek kies om die ou wat my tekort gedoen, of die vrou wat my tekort gedoen, of die, die een wat my te nagekom het, die almal wat my te nagekom het, jyre, ek kies vanmorgen, kies ek, maak ek een bewustelike besluit, om te vergewe, jyre, ek vergewe, jy het nodig om het te sê my mond, jyre, ek vergewe. Kan jy dit doen? Right dan kom die tweede een. Jy sien, ek het gevind, dat ek die ding geleer het, en begin beoefen het, en gesê, jyre, ek kies om te vergewe, maar dan sien ek, die wraak, die vergelding in my, is so sterk, die trots in my, die selfsig in my, is so sterk, dat ek het nou gesê, ek vergewe, maar nou nou, dan trap ek weer nie strik. En toe, toe het Godse geest, een dag vir my ding gewys, wat vir my persoonlijk ongelooflik baie beteken het. En dit, is om na Petrus te luister, Petrus sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoord nie, maar sien in teendeel waarvan jy voor is jylle geroep, so dat jylle sien kan beerwe. Nou die grootste sien wat ek kan beerwe, is om waarlik te besef ek het vijand lief. Weet jy wat sy sien is dit? Weet jy wat sy emosie bring dit? Ondou net, ek het my vijand gehaad. Ek was kwaad vir my vijand. Ek het hierdie negatieve emosie gehad. Nou, negatieve emosie vreet jou lichaam op, mense. Negatieve emosie maak jou oud voor jou tyd positieve emosie doen precies die oorgestelde. En hier die negatieve emosie, want daar is soveel ouders wat tegen my opgetreed, daar is soveel ouders wat van my gepraat het, soveel ouders wat van my geskinder het, soveel ouders wat my, my te nagekom het, soveel ouders, jy sien, in die oomlik as ek kan vergewe, oomlik as ek kan vergewe, dan swaar hy emosie om. Maar jy sien, aanvankelijk is dit nog, hang ek nog aan die negatieve kant, want ek sê, jyre, ek besluit om te vergewe, ek besluit om te vergewe, ek voel nie na vergewe nie, ek besluit om te vergewe, sien jy? die tweede besluit om by my eerste besluit te bly, en dan te kom en te sê, Heere, maar daar is nog een stap, is om te sien. Nou sien ek die persoon wat ek so pas vergewe het, en ek begin om sien. Ek sê, Heere, hoe sien ek om? Ek sê, Heere, ek sien om met die droom vir sy leven. Ek sien om met die vreugde, om jy te ken. Ek sien om met jy leven. Ek sien om met jy liefde. Sien om, om, onder die invloed te kom van Godse gees. En wie wat gebeur met my? Ek begin om sien, soos God om sien. En omdat ek om sien, soos God om sien, het my hele houding ten om verander, en waar my emosie negatief was, so het het my emosie na positief. En nou, wat gebeur met my gebeente? My gebeente begin groei, soos jong gras. Jy sien, die lewe kom terug. Dit was Godse hart van die begin af. Nou wil ek seker maak, het jy dit gedoen. Het jy nou in hierdie minute, wat ons oor die ding gepraat het, jy weet, kan jy by die plek kom, om te sê, jyre, ek besluit, ek vergewe. En te begin om te sien. En dan wil ek, as jy hier uitstap vanmorgen, begin sien. As jy aan iemand dink, wat jou te nagekom, het begin om sien. Sien om het Godse droom, sien om het voorspoed. Ha, ha, ha, huh, ons is in weesigheid, ons is in competitie, he? en nou, wat doen ons? Sê, jyre, ek sien om sien sy bezigheid. Hy sê sien, want in sien leed daar sien. Wie sparsamlik saai, sê Paulus, sal sparsamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Nou saai, nou saai ons sien. Hy sê, as ek sien saai, wat gaan ek maai? Sien. Wat het ek gesaai tot nou toe? <laughs> Ha, ek het vloek gesaai. Wat het ek gemaai? Ha, <laughs> sien jy. Wie sien saai, sal sien maai. Nou, eh, wat, wat ek het wil hee, is dit, wat ons moet doen, hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. So ek het nodig om nommer 1 te vergewe, nommer 2 te sien, want jy sien die sien verseel die vergifnis. Hoor jy wat ek sê? Ek wil amper sê, jy het nie klaar vergewe voor jy nie kan begin sien nie. God het ons geseen, God in plaas van ons vergewe en sê, toe jylle klomp no goods, jylle klomp losers, ek jylle nou vergewe, laat jylle nou gaan. Laat kom net vir my aangezicht weg, gesê wat God gedoen het nie. God het gesê, ek het julle vergewe vir doel, en dit is om julle te kan sien. En daarom, as ek en jy, as ons volgelinge van Jesus wil wees, het ons nodig om te vergewe en om te sien. En jy sal vind, die vergifnis is eenmalig, maar die sien nou aan. En die sien maak, dat jy nie weer nodig het om te vergewe nie, want jy het laat vergewe. Kom aan, sien julle dit. So ek wil vir jou vraag, sal jy seker maak vanmorgen, dat jy hier uitstap, dat hy vinderwaantje afgehaak is dat jy kan sê vanmorgen, besef jy elkeen van ons wat hier sit, kan vanmorgen sê, daar is niemand tegen wie ek iets meer hou nie. Wie jou lichaam jy wees? Ek is seker jou brandstofverbruik gaan ook verbeter. Goed, ons het nog een minuut of wat, kom ons kyk wat hier gebeur. Hy sê, die resultaat van sien sal wees. Hy sê, die redding van ons siele Nou die woordkie zouzou in die Grieks is om te red, is om te beskerm, is om heel te maak, om gezond te maak. Hy sê die wijse waarop my denken gezond word, want nou kyk nou mooi, want nou jy wat dit Paulus vir Timotheus sê, hy sê, moet nie gemeenskap hou met die sondes van ander nie. Nou jy sê, as iemand teen my geoortreed, as iemand my te nagekom, het iemand van my sleg gepraat het, en ek bedink dit, en ek, ek hou dit vast, hoor jy wat dit Jezus sê, as jylle die mense hulle sondes hou, is dit gehou, dan hou ek gemeenskap daarmee. Hy sê, maar as jylle dit vergewe, dan is dit vergewe. <laughs> Ha, hoor jy? So as ek dit vergewe, dan breek ek die macht daarvan. Maar as ek dit vasthou, as ek een grads tegen een ou hou, as ek een bitterheid tegen een ou koester, as ek dit vasthou, wat gebeur met my? Hy sê, ek hou gemeenskap daarmee. En wat is die resultaat? Hier staat het vreed my op, onthou jylle die die man wat 10.000 sikkels of soveel eh, skuldig was, en toe val hy voor sy heer neer en hy sê, ek sal verskoon my asjeblief, vergewe my, ek sal, eh, gee my weeslangmoedig, maar ek sal alles betaal, wat alleen is, hy kon nie, hy sê dit in sy leven nie kan betaal nie, maar sy, die huisheer of wie ook al, het om jammer gekry en om dit alles vrygeskeld, en toe draai om, en hy kry een van sy mededienstnechte wat om een penny skuld, een cent skuld, half cent skuld, en hy grijp om sy keel, en hy lever om oor, totdat hy alles sou betaal. En dan kom die ouwens na die Heer toe terug en sê, dis wat hy gedoen. En dan roep hy om en dan sê, moes jy nie ook, moes jy nie ook die gedoen het nie. Hy sê, daarom sal hy jou oorgee aan die pijnigers. Jy sien wat gebeur, as ek die sonde hou, dan sê ek in die handen van die pijnigers. Wie is die pijniger? Die ouwe die instigeerder van die sonde is. Wie, wie noem ons hom? Ons noem hom die overste van die macht van duisternis. En dan pijnig hy met my, my, my leven. Want jy sien, ek loop met hierdie grudge, ek loop met hierdie ongelukkigheid, ek loop met hierdie negatieve emosie, wat my, my maag sy slijmvlies opvreet, wat my aarde toetrek. Hoor jy? Hierdie negatieve emosie, wat my siek maak, wat my drijf na ander goeders toe. Terwyl God sê, ek wil jou positieve emosie geef, sê wat gebeur. As jy begin sien, en dit het ek beleef, as ek sien, dan ervaar ek saam met die Seen kom Godse liefde. En God sê, die paarskijk moet volk word, so dat dit kan uitstort. En Godse gees, Godse liefde wil uitstort. En sê, waar begin dit? Die uitstorting begin, dier my kouwe besluit, om te sê, Heere, jy het vergewe, ek vergewe. Heere, nou begin ek Seen. En jy sal sê, net so, wat Godse gees oor. Net so, God, kom Godse gees jou stelp, om in te tref jou met onuitsprekelijke sichtinge, en vind jy woorde, vind jy een woordeskat, waarmee hierdie ou wat tegen jou gestaan het, waarmee jy hom kan sien, waar jy sê, joh, maar waar kom hierdie vandaan? Ek het daarmee gemeen om hom so kwaai te sien. Huh? Maar wie waar, daar is geen competitie nie, want jy blijf voor. <laughs> Wat sê, want as die sien word sien by erwe, so jy onthou, die sien waarmee jy ou sien is net saad, is nie oes nie. Jy gaan die oes kry, hy kry die saad maar die saad gaan oes in sy leven ook word. Dis die fijn. En nou gaan Jacobus aan, ek moet nou ophou. Ek wou daar net vanmorgen sy titel by, by uitkom. Vanmorgen sy titel is, en word daders van die woord, en nie noodhoorders van julle, wat julle self bedrieg nie, so daar het ons om dan nou. Word nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Wat beteken dit? Word daders van die woord. Jy sien, ons kan hier sit, en ons kan hoor, en dit kortsluit. sluit en ons kan uitgaan, en ons kan volgende week kom, en weer kom oor, en het kort sluit. Of, ons kan dit doen, voor daders van die woord. Jy sien, dis die oortuiging wat my laat doen. En nou kom Jacobus 2, en Jacobus sê, die geloof sonder die werke is dood, miskien ons daarna al kyk, die geloof sonder die werke is dood, hy sê, want, as ek, as ek rechtig oortuig is, van Godse vergifnis vir my, en vir die ouwe teem my oortreed, as ek rechtig daarvan oortuig is, hy sê dan, dan sal ek kan vergewe. <laughs> ja, dan word ek een dader van die woord. Hy sê, want een vergeetachtig hoeder is iemand, wat sy gezig, die gezig van sy geboorte, sy natuurlijke gezig, die gezig, die gezig van my nieuwe geboorte, van die wedergeboorte. Jy sien, die gezig van die wedergeboorte lyk like so, God het ons die wedergeboorte geskenk dier die opstanding van Jezus uit die dood uit. Hy het elke mens die wedergeboorte geskenk. Nou sien God niemand meer naar die vlees nie. Maar ander woorde, elke mens het nou een gezicht, een nieuwe gezicht. Die gezicht is die gezicht van Godse leven. As God nou ons kyk, sien hy die gezicht. Hoor jy nou waar sê God, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer denk nie. Hoekom? Omdat hy ons geseen het met alle geestelike seeninge in die hemel. So wat hy gedoen het, ons vergewe toe seen hy ons. Come on, as jy dan nou volgeling wil wees, dan kan jy ook vergewe en sien, sien jy? Nou het ons, dis ons natuurlijke gezicht, hy sê, en nou elke mens wat een vergeetachtig hoeder is, iemand wat, wat in die spiel kyk, een moment hierdie gezicht sien, hierdie gezicht van God te volmaaktheid sien, en dan omdraai en vergeet hoe hy gelijk het. Wie hoe kom vergeet ek? Ek vergeet omdat ek my vast hou, aan wat ek was, aan die oortreding en ongerechtighede, wat ek vast hou, so in my leven en anders levens. Hy sê, maar hy wat die dader van die woord is, is een wat diep in kyk en sien hoe hy lyk, sien hierdie nieuwe gezicht. En dan kyk hy lang genoeg en hy hou aankyk, en hy hou aankyk, totdat hy besef, hy is hierdie gezicht. Tot hy die spiel begin geloo. Jy sien, ons hou een spiel op vir mekaar, al vir hoeveel jaar in hierdie gemeente, dit hierdie spiel spiel van Godse Nieuwe Testamentiese woord. Sou hier die spiel op. En hoe gereeld vergeet ons, <laughs> wat die beeld dat ons sien. Daarom sê hy, wat diep in kyk in die volmaakte wet van die vrijheid, daarby bly. Hy sal nie vergeetachtig oorder wees nie. Hy sal nie vergeet wie hy is nie. Hy sal nie vergeet dat die gezag van God in hom meer is as enige uitdaging nie. Hy sal nie vergeet dat God vergewe het en toe God omvergewe het en die mens omvergewe vooruit dit is so makkelijk om te vergewe. En as hy ook vergewe het, is het makkelijk om lief te. Want het God wat ons dier ons lief het. Het jy seker gemaakt, die waantjies afgehak. Stap uit die plek uit vanmorgen sonder venterwaantjie. As jy vanmorgen hier kan uitstap en sê, ek hou niks tegen niemand meer nie. Ja, die ouwe het gister nog, die ouwe het met, met die ding tegen jou, as jy hier kan uitstap, en jy kan sê, ek hou niks tegen iemand nie, dat jy die waantje afgaak. Stap dan hieruit met een besluit, sê ek gaan sien, en oefen jouself om te sien. Begin Godse sien spreek oor elke mens. En as ek volgende sondag luister, wat die resultaat is, van die sien, prijs die Heere, vader ek, dankie, dankie Heere, dat die ons denken gezond wil maak. Heere, dat ons vry kan wees, dat ons los kan wees van al die dinge wat ons vastgehoud, al die bitterheid, al die afguns. Heere, dat ons die langer gemeenskap hoef te hou met enig iets, iemand, sy sonde nie, ook nie met ons eie nie. Maar dat ons het kan aflee, ons eer die vanmorgen. Eer die prijs betaal, eer dit eerste gedoen jy het vergewe en toe geseen, jyre. Ons kies vanmorgen om te vergewe en te seen. Die resultaat, laat ons aan die oor. Dankie daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen.